Care nebeski utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve vašu riznicu dobara i davoče života, dođu, seli se u nas i očist nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slavo Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, oče, blagoslovi. Molitvama svetoga oca našeg Jovana, Lestučnika, prepodobnog da i bogonosnog Simeona, novog dajbopskog, svetoga Aleksija, čoveka Božje i svih svetih, Gospod Isuse Hriste, Bože naš, miluj nas. Amin. dužni smo da zablagodarimo braći i sestrama koji e, ulažu trud dobro i fizički trud, mada taj fizički trud olakšavaju udobne limuzine i brzo kretanje ovim našim crnogorskim prostorima. Teren koji je bio nesavladljiv dugo vremena zahvaljujući asfaltu, putu i brzim konjima, danas prelazimo vrlo udobno. E, međutim, važno je da primijetimo i da pozdravimo onaj trud unutrašnji, duhovni i e, projavu pažnje koju oni evo ovdje nama da kažem, donose i svjedoče, a dolaze iz Podgorice, iz Herceg Novog, iz Kotora, iz Bara. Naravno, ovim ne želimo da e, na loš način istaknemo ono što mi u užem smislu radimo, nego se radujemo da svetinja e, na jedan prirodan svetinji svojstven način e, privlači duše. I kad je svetinja u pitanju, onda nije daleko, nije naporno, nego naprotiv udobno, prijatno ali koristimo priliku da zablagodarimo svim onima koji dolaze i svojom pažnjom i ova naša sabranja čine e, kvalitetnijim, a našu zajednicu, monašku i bratstvo je svete obitelji e, čine odgovornim i obavezuju nas da i ovim susretima, ali uopšte i životu u crkvi pristupamo pažljivo i još jednom podvlačimo odgovorno. Na njihovoj pažnji u ime bratstva izraz blagodarnosti. Evo i u ova vremena gdje svijetli ne oganj, nego elektrika, e, ipak uspjevamo, a evo i u ovom svetinji i u ovom domu Majke Božje da imamo i vatru kao jednu od stihija koja je sadržana u stvorenom vidljivom svijetu mada je u tom stvaranju gospod vatru ješao sa vodom, sa vazduhom, sa zemljom. A evo ovdje u ovoj sali gledamo vatru kao stihiju. I u trenucima kad možemo da je posmatramo, a umorni od najezde i brzog smjenjivanja mnogih sujetnih sadržaja, likova i imena, a s druge strane nesposobni da umom i srcem i voljom prebivamo u čistom prostoru Duha Svetoga, onda nam vatra dođe kao neko utješenije, nekonačno i dovoljno, ali ipak na putu ka nebeskom Jerusalimu, gradu u kome neće biti sunca i njegove svjetlosti, nego gdje će Hristos da bude sve svima, a kroz njega očev duh da nas grije i napaja na tom putu vatra predstavlja, pogotovo danas, u eri televizora i otvorenih ekrana, veliko utješenje. Koristimo priliku da podsjetimo tamo gdje se može, da ognjišta kamini, a to nije velika investicija, u svakom slučaju jeftinije od skupih i velikih ekrana, da se vrate vatre u domove, da ljudi gledaju vatru, jer vatra je jak simbol. I stihija koju nismo dobili iz laboratorija, nego Bogu pripada. Naravno, ovdje ne želeći da podstaknemo neku vrstu idolopoklonstva, nego da preko te stihije budemo bliži Tvorcu. I naravno da se steknu uslovi da mu se ne samo približimo, nego da se sa njim sjedinimo duhovnim vezama. Vatrmas ne može sjediniti sa Bogom, sa Bogom, sa Otcem može da nas sjedini ognjeni jezik duha njegovog, koji nam se daje kroz vjeru u njegovoga Sina, raspetoga, vaskrsloga i vaznesenoga, jedinorodnoga, i jednosušnoga. I gledajući u vatru, nekako čovjek odmara od sujete, Ništa sujetno u vatri nema. Priđete joj onako lagana, brza, moćna i ništa u sebi nema. Ubacite neki magazin, ubacite joj dnevne novine, ubacite fotografije savremenih idola i vrlo brzo njih tamo više nema, ostaje opet ona, vatra. I znamo ljude zaista ovog našeg vremena koji odmaraju uz vatru. Odmaraju ne samo u tom nekom ambijentu koji vatra daje, nego odmaraju od sujete, od taštine, koje u vatri nema. Nema je ni u vodi. Ali evo sad zadržasmo se a i u blizini smo vatra. Međutim, <clears throat> u našoj crkvi postoji još jedna bolja varijanta. A to je da posmatramo plamen koji gori u dušama naših svetitelja. I ovo naše vrijeme i crkva u njemu e, zaista nudi tu mogućnost jer taj plamen je neugasiv. Samo da treba biti pažljiv i treba pristupiti. I gledajući tu svjetlost, osjetivši toplotu, sad već duhovnu, čistu, gledajući te ljude, svetitelje Božije i ogen duhovni koji gori u njihovim vječnim dušama i kroz njihova vječna imena čovjek odmara od taštine, od sujete, od gordosti. Jer mnogo je naporno, braće i sestre, živjeti izvan crkve, u svakom slučaju naporno je, ali posebno je naporno kad čovjek mora preko glave ili kroz glavu, kroz lobanju da provuče sve te likove, svata, imena, svu tu gordost. A toga je danas mnogo. Tim više jer E, savremena komunikacija obezbeđuje da se čovjek u jednom danu sretne sa mnogo njih, to jest da primi mnogo gordosti ili u boljoj varijanti da se bori sa tim velikim, visokim talasima, gordim talasima, gordošću ovoga svijeta. Gordoga svijeta i nema nam zaista e, nigdje pokoja, nemamo drugoga utočišta do da u našoj crkvi. Do ulaska u nju možemo malo i oko ognjišta da boravimo, možemo malo i vatru da gledamo. <clears throat> Međutim, on, onaj, onaj plamen strasti, vatra može samo neko vrijeme da obuzda, odnosno pažnju da skrene sa njega na sebe, ali ne može dublje da utješi i problem da riješi. Rešenje je u crkvi, rešenje je u sretenju. Evo koliko danas imamo veliki blagoslov da se zagledamo. Ali baš da se zagledamo, obratite pažnju, treba to istaknuti, treba se zagledati. I ova vatra je dobra kad se okupimo pa kad priđemo, međutim ona tamo na drugom kraju manastira ne djeluje, ne grije, tamo je i nema. Tako i mi, ako smo nepažljivi u našem kretanju, recimo u crkvenom življenju, e, vrlo lako možemo da se smrznemo. Pored žive vatre i pored živih ljudi, svetitelja. Zato danas, kogod nije sreo plamenog Jovana Lestvičnika, ko danas nije čuo za njega, komu se danas nije obradovao, poklonio i u njegovo lice i u njegovo dijelo zagledao, Kogod se nije sreo sa svetim Simeonom Dajbapskim, a vidjeli smo sinoć da na Bdeniju jednu strašnu scenu, jedan oganj nebeski upaljen pored grada koji se mrzne, ljudi, leševa koji žive u njemu, na domaku Podgorice, nebeski plamen, živa vatra, vječni ogen gori kroz kosti svetoga Simeona Popovića, cetinskog, crnogorskog, novojavljenoga, crnogoraca tamo vrlo malo. Zagledani, u rasplamsane vatre onih velikih idolišta. I zaista ovih dana malo smo se kretali autolinijom i vidimo, braće i sestre, da je to zaista jedna, jedna ekspanzija e, sportskih događaja. To je već premašilo svaku mjeru, to je bukvalno ekspanzija novog idolopoklonstva. Praktično, da više nema slobodnog prostora. Sve je poklopljeno. Od bilijara, rukometa, futbala, košarke, tenisa, boksa. Sve je poklopljeno i sva idolišta ili stadioni, sve je puno. Evo baš danas gledali smo neki prenos, neko prvenstvo. Puno mladi svijet maše nekakvim zastavama, nekakvim bojama, kliče nekim ljudima, mladim, koji već venu. Jedno od njih danas već napušta svoju karijeru, plače jer godine istisnuše sa terena, a nema tek 30 godina, međutim, ne može više da trči, ne može više da postiže, plače. Njene suze mnogi tumače e, kao opravdane, međutim, ona plače nad svojom prolaznošću. Vidi da je sve sujeta, da je ta kratka slava i svi ti aplauzi, da je to vrlo brzo izmiče iz ruku. Međutim, publika tapše, aplaudira, maše zastavicama. Jedno tužno, vrlo tužno viđenje, tužno smrti blisko raspoloženje. To je samo jedan isječak, a našom planetom, braći i sese, dominira takvo raspoloženje. Ono je klasično idolo poklonstvo naš narod u velikoj mjeri uključen, zaboravio je. Neki uopšte ne znaju da postoji drugi put, da postoji pobjeda i vijenac te pobjede koji ne može da uvene i plamen koji ne može da se ugasi, slava koja je vječna. Pritom, Ne mislimo na vječnu slavu vječnog Boga, naravno, mislimo i na nju, nego na novu projavu. Projava te slave, vječne slave kroz ljude, koji su prolaznost i silu vremena savladali kroz jedinstvo sa neprolaznim, sa vječnim, sa ovaploćenim besmrtnim i svetim Sinom Božim, Gospodom našim Isusom Hristom. I postadoše i oni sveti. Međutim, mi vidimo da naš naraštaj to ne prepoznaje i da se tome ne raduje. Novo javljenom Simeonu Dajbapskom, braći i sestri, mi se na državnom nivou uopšte nismo obratili. Mi se kao narod, izuzev crkve, mi ga nismo uopšte pozdravili. Mi dovodimo crnce u svo poštovanje tom rodu. Jer mi se klanjamo crncima i to se klanjamo jednom velikom svetitelju crncu, Mojsiju, Murinu, pokajanom crncu razbojniku. Klanjamo se, to je veliki jala naše crkve, crnac. Ali mi dovodimo crnca, mi aplaudiramo njihovim potezima, radujemo se njihovim golovima, koševima, mi aplaudiramo nekim ljudima koji igraju za potpuno drugu ligu, I u svoj toj pomami i oduševljenju mi zaboravili smo da pozdravimo Simeona Novog, Dajbapskog, Cetinskog, Crnogorskog svetitelja, koji uspio, braći i sestre, ne da savlada jedan tim u nekom kolu, četvrt finalu, polufinalu, koji nije podigao prazan pehar prazne slave, koji nije napunio malo fondova porodičnih kroz pogodak na nekoj, u nekoj kladionici, nego koji je uspio da vječni plamen, vječni život, vječnu slavu primi i da pobode taj barjak tu na domak našeg grada. Krstaš barjak da otkrije novu svetinju da nam otvori nove poligone, nova izvorišta, da se tamo napajamo vječnim životom, to jest vječnom istinom i vječnom slavom. Mi, sinoć, braće i sestre, izuzev dvadesetak ljudi u jednom vrlo tankoj, bilo ih je više od troje u ime gospodnje, ali tanka atmosfera, jer Dajbavski manastir se nalazi u blizini Podgorice. Međutim, Podgorica je sinoć bila mrtva. Nije odreagovala, nije proslavila, nije aplaudirala. Ne prolaznoj slavi, nego vječnoj slavi, ne ljudima grešnim, i dobro utrenirani, nego čoveku svetom i prepodobnom, monahu ostroškom, to jest Kijevo-Pečarskom, jer je tamo primio plamen u drevnoj kijevskoj svetinji, čudesnoj svetinji, a taj plamen zaista ko primi, ne može se gasi, ko je primio, možete zamisliti, on je tamo i zamonašan, tamo i rukopoložen. Taj plamen nije mogao da se ugasi ni u ona bezbožna vremena u kojima je živio. I znate, on se upokojio na samom početku drugog svetskog rata. Međutim, plamen i pobjeda koju je primio, ona je bila vječna, ona je iznad svih ratova, i iznad svih neprijatelja. To je slava Vaskrsloga Gospoda. To je slava Svete Trojice, koju je On primio kao čedo crkve, kao odan svetom pravoslavlju i monaškom predanju i evo je u Dajbapskoj svetini svijetli evo ognja u kome sujete nema eto slave kojoj vrijeme i prolaznost i trugažnost ne mogu da naude. Međutim, nama se očigledno ta slava ne dopada, ona se ne uklapa u naš životni program ili, možda bolje reći, u našu vjeru koja se projavljuje kao nevjera. Jer nema vjere ako se svetac ne poštuje, ako se svetitelj ne cilira, posebno na dan njegovog praznovanja. Poraz, braću i sestri. Pobjeda svetitelja, ali naš poraz. Dan svanu, sunce pozna zalazak svoj, ulazimo u dan drugi priliku, ima smo priliku, propustili smo. A nije to jedina, mnoge smo mi propustili. Ali doći će i dan koji će zaključiti tok vremena i u kome će se sve ovo što sad radimo precizno provjeriti i ocijeniti. Ta ocjena, ta presuda bit će neizmjenjiva i vječno. Dakle, ko se nije sreo danas sa svetim Jovanom Lestvičnikom, Aleksijem, čovjekom Božim i Simeonom Dajbapskim, njega nema na putu spasenja. On i pored žive vatre negdje okrenut, negdje zagledan. A to što gleda, to ne može biti do gordost i sujeta ovoga svijeta. Zato, braći i sestre, ukoliko nam se ogadilo sve to, ukoliko smo počeli da osjećamo te simptome, mučnine, težine, odvratnosti. Ne treba paničiti, treba se vratiti crkvi. I treba pažljivo gledati u imena i u ličnosti naših svetitelja. Sveti Aleksije, čovjek Boži, je jedna posebna ličnost kroz koju se jedan plamen, jer jedan je duh, ali projavljuje na zaista poseban način. I ime mu nekako govori da ga je crkva, to jest sveta trojica, posebno doživjela. Jer svakog svetitelja, kao i majka, svako dijete posebno tretira, ima poseban odnos prema svakom djetetu. To roditelji znaju. Tako i crkva kao majka, ona rađa djecu i to sa Bogom u muci. Svako svoje dijete ona sa velikim bogovima rađa, u velikim bogovima rađa. Tako je i svetoga Aleksija rodila u bogovima i ima poseban odnos prema njemu kao prema svom djetetu. Ta posebnost e, projavljuje se i kroz ime koje Aleksije nosi. Zamislite, Aleksije čovjek Boži. A što su onda ostali svetitelji? Neki je naziva velikim, pa makar je nije samo sveti, nego ga naziva velikim. A Maksim nije samo Maksim, održavši punotu svoga imena, sveti Maksim, nego ispovjednik. Georgije nije samo sveti Georgije, nije samo ni mučenik, nego veliko mučenik. Simeon Dajbavski, nije samo Simeon Dajbavski, nego novo javljeni, svojim javljanjem svjedoči prisustvo vječne svjetlosti i u ovim našim vremenima. Ako prati službu svetog Simeona, možete, imati ta knjiga da se kupi, počitajte malo službu, naš otac Dimitrije to lijepo i nadahnuto, e, imali smo priliku, sa njim se i znamo, po blagoslovu mitropolita pisao je službu i nije mogao da priđe, jer pisati službu, znači službu koja će biti upotrebi u bogosluženju na nivou crkve, nije mu bilo lako i nije mogao da je sastavi sve do krajnjeg roka i praktično je za jedno veče prethodno otišavši na kivot i izmolivši u svetitelja pomoć da mu ispjeva službu, to je iz njega vrlo dobra, udobna služba u kojoj se vrlo često provlači taj motiv i činjenica da je on e, drevnost, odnosno svetost drevnih vremena projavio u ova naša no, nova vremena. Time demantujući sve one koji se navikoše na duh ovoga vremena, a to je bilo nekad, to se nekad moglo. Sve to sveti Simeon projavio i danas. I Dajbapska svetinja govori da ako se hoće, da se uz Božju pomoć može. I tako, reko smo, crkva, svako svoje čedo kao majka, doživlja na poseban način, a Leksija naziva čovjekom Božim. Ima zašto je to tako, braći i sestre. E, ranije, prateći, slušajući ili osluškujući, bolje, bolje tako reći, slušati svetog Jovana Lesičnika znači pažnjom uma, duha slušati velikog igumana Sinajskog. Ovo što mi činimo ponekad jeste neko osluškivanje. Pa osluškujući neke njegove lekcije iz Lesvice, vi neki znate, neki možda ne znate, da je sveti Jovan Lesvičnik, koga danas crkva slavi, ova nedelja je njegova, na vasilenskom nivou, da je on e, tvorac ili ako ćemo preciznije, duh sveti je kroz njega izat kao lestvicu, to je čuvena lestvica vrlina ili učbenik duhovnog života u pravoslavnoj crkvi posebno, u monaškim krugovima, izuzetno cijenjeno djelo. I do dana današnjeg predstavlja nepogrešiv vektor duhovnosti. U užem asketskom smislu vektor duhovne borbe, jer duhovnosti nema bez borbe spasenja, nema bez rata. Strategiju te borbe i ratovanja Duh Sveti nam je predao crkvi, preko svetog, e, sistematizovano preko svetog Jovana Lesvičnika. I ranije osluškujući neke njegove lekcije, e, sjetili smo se svetog Aleksija čovjeka Božijeg. E, kako je učenje svetog Jovana zapravo potvrđeno primjerom svetog Aleksija čoveka Božijeg. Ili ako hoćete, pošto je Aleksije stariji od Jovana, kako je zapravo e, život svetitelja, život izatkan duhom svetim i da zapravo postoji e, izuzetno saglasje između onoga što duh sveti čini u dušama svetitelja i onoga čemu nas svetitelji uče. Sve to govori da je učenje crkve učenje duha svetog. Ukoliko naiđemo na neka odstupanja od tog učenja, mi odmah, braći i sestre, znamo ili bi trebalo da znamo, a ne možemo znati ako se ne upoznamo, makar u osnovama sa učenjem crkve, da je u pitanju važni učitelj i važno učenje. Istina, za savremenog čoveka, učenika, koji je navikao na jogu, meditaciju, akrobaciju, areobik, varijante, teretane, laganu tompus duhovnost, uz konjak, uz joint, uz pejotel, uz tabletice. Ovakva učenja djeluju zastrašujuće. Zato svetog Jovana Lesvičnika tamo ne da nema, nego ga nikad i neće biti. Jer je sveti Jovan Lesvičnik za takve učitelje, za takva učenja i za takve učenike, isto što i Hristos za satanu. Tamo gdje se on pojavi, Tamo demoni bježe. Tamo gdje se čuje učenje svetog Jovana Vesličnika, tamo učitelji napuštaju savu, a učenici, zaneseni tom pričom, padaju u nesvijest od straha. Sveti Aleksije i primjer njegovog života potpuno se podudara sa učenjem svetog Jovana Vesvičnika. Njega možete da čitate kroz svetog Jovana, mislimo svetog Aleksija, žitije, da čitate i da tumačite kroz svetoga Jovana i kroz njegovu lestvicu, a isto tako lestvicu možete da tumačite kroz žitije svetoga Aleksija, čoveka Bože. Pritom, Aleksij uopšte nije bio monarh u smislu obavljenog postriga ali je dušom bio ne samo monah, nego čovjek Boži. I sve ono o čemu govori najveći među monasima, nije jedini, ali među velikima, veliki sveti Jovan Lesvičnik, potvrdio je i životom živio Aleksije čovjek Boži. Pa smo htjeli, a evo se pogodilo, da baš na ovaj dan, u ovu nedelju, ta dva praznika budu e, u jednom danu, zato što je e, spomen svetog Jovana Lesvišnika vezan za paskalno kretanje vremena i četvrta nedelja pripada svetom Jovanu ove godine stopilo se ili srelo, sjedinilo sa ovom nedeljom kad vršimo spomen i na Aleksije čoveka Božijeg. U trećoj pouci o Ovesice svetog Jovana, Ovesičnika, imamo e, pouku o, sad, da kažemo, jedna lekcija koja je vjerovatno za većinu, e, da kažemo, vas dobro dobronamjernih, ali ipak nepoznata, a mnogo važna lekcija. Ovo govorimo zašto? Da bismo imali još jedan element u građenju našeg smirenja kad kažem smirenja, uvijek tu moramo da, jer to je mnogo važna vrlina, ako je pogrešno tumačimo, onda napravi smo štetu, da nađemo mjere svoje. Jer za gordog čovjeka najvažnije je da nađe svoju mjeru. A naše mjere, braći i sestre, su, vjerujte mi, minimalne. Ovo je jedna od velikih lekcija. Pazite, u čijoj duhovnosti? u pravoslavnoj duhovnosti. Sveti Jovan Lesičnik, čiji je on učitelj, braći i sestre? Pravoslavne crkve. Ko je on bio? Pravoslavni monah. Čija je lesvica? Čije je to štivo? Lesvice nema izvan pravoslavlja. Izvan crkve, pravoslavne, nju čitaju ukoliko se bave nekim naučnim radom, ne u duhovne svrhe, znate, nego onako istražujući, upoređujući. Međutim, vidite, majka crkva, pravoslavna crkva, vidite kako to važno da je pratimo to njeno raspoloženje, znate, jer tako ćemo je samo prepoznati i upoznati kao majku. Jer majka ne može Mislim, može majka, žena može svašta, žena može da ubije dijete u utrobu. Ali majka, prava majka, ona ne može da bude odsutna. Ona ne može da bude nepoznata svojoj djeci. Znate. A kamo li crkva, znate, ona je neprestano nad čadima svojim. I neprestano nas pokriva svojim krilima i grije svojom toplotom. Neprestano. Zato kogod je njeno poslušno čedo, Ne može da ne bude orao. Ne može. To što smo navikli na pilat, to što smo navikli na osmuđeno, na ispečeno, na lijepo servirano, to nije poslušno crkvi. Čeda crkva, koja su u njenom gnijezdu ostala, toplotom majčinog tijela zagrijevana i hranjena, to su orlovi, to je lesvičnik, Jovan, to je Simeon Dajbapski, To je Vasilije Ostroški, to je neboparni Sava, ravno apostolni. To su svi naši svetitelji. To je i Aleksije čovek Boži. Zato ona kao majka svima nama, braći i sestre, i time zadaje strašan udarac neprijateljima crkve, koji smatraju da je štivo svetog Jovana Lesvičnika nepotrebno, da je njegova nauka njegova duhovnost prevaziđena ili nedostupna. Tu neko ne govori istinu. Crkva, duh sveti, kaže danas, sveti Jovan Lestičnik. Hoću, pazite, duh sveti je domaćin crkve, duh sveti zapovida svima braći i sestri, i episkopima, i patrijarsima, i episkopima, i svešnicima, i džakonima, i narodu, Duh Sveti. Jer on i uvodi ljude u crkvu i raspoređuje. Hoću da na svim nalonjima, mislimo na onaj stavak za ikonu, bude lesvičnikova ikona. Kojeg lesvičnika? Jovana, Sinajskog igumana. Hoću da se poju u svim crkvama stihire njemu. Da se proslavlja danas. Na svim mjestima i u svim pravoslavnim hramovima. To je volja Duha Svetog. A čija je ovo volja? Ko nadahnjuje ovoga, te zbori drugačije. Đavo, braći i sestri. Koliko god zvučalo tvrdo, ali jeste tako. Ako bismo rekli nešto drugo, opet slaga smo. Jer život crkve je izraz duha svetog. Zato je mnogo važno da u ličnosti Jovana prepoznamo učit, našeg učitelja. Hoćemo li mi njega da slušamo? Vidite, vi sad možete slobodno, recimo da je ovo čas. Možete slobodno da ustanete da idete preko vrata. Oče, pita jedan od neozbiljnih sveštenike koji obavlja obred krštenja. Može li to malo kraće? Može. Izađi odmah napolje. I gotovo. Vi možete uvijek sa liturgije da izađete, braći i sestri. A izlazimo, zar ne? Mnogi izlaze, ulaze, znate. Za vrijeme najsveštenijeg trenutka i čina. Izlazimo. Ali ako hoćemo da slušamo, da budemo pažljivi, onda treba da slušamo one koje nam crkva predlaže. Dakle, sveti Jovan Vesičnik je naš učitelj. I nemojmo da grizemo druge zalogaje prije nego što okusimo ono što je majka postavila i što je spremila, što Duh Sveti preko Otaca zbori i uči. Bolje je ostati u neznanju, nego se prosvećivati mrakom lažnih nauka, lažnih učenja. A danas ima mnogo tih učitelja lažnih braći i I mnogo ima, vidite, i u crkvi zanesenih. Kojima odjednom posade sve jasno. Lestvičniku nije postalo odmah sve jasno. Pročitajte lestvicu da vidite kako nije ni malo jednostavno. Palami, prosvećenom, ništa nije bilo jasno. Njemu je sve bila tama. On je živio totalnoj tami. Danas, vrlo često možemo da sretnemo, a i sami bivamo takvi, odjednom prosvećeni. Odjednom govorimo sa pozicija da nam je sve jasno. Palama, Grigorije pored nas, plače nad tamom svojom, željan istinite svjetlosti. A mi, mrakom zadovoljni, mrakom prosvećeni, hoćemo i druge da oduševimo tom poluistinom, nudeći gusti mrak. Zato, braći i sestre, susret sa, sveti, sa svetiteljima mnogo važan. Ako ne kroz učenje, makar kroz molitveno poštovanje, kroz sjelivanje ikone, da znamo da postoji među, otačka među, da znamo dokle se smije, dokle se može. I danas možete, evo sada napravimo neku kontrolu. A znate koliko bi krštenoga svijeta našli potpuno udaljeno od crkve? Sa kakvim knjigama u rukama, u kućama, u bibliotekama? pred kakvim sadržajem. Sve to kršteno, sve to rođeno u crkvi, ali gdje živi, u koga gleda, šta očekuje, čemu se smije, čemu se raduje. Potpuno otuđen od života crkve. I onda se izgubi svijest i onda dolazimo do takvih rezultata kakve smo sinoć imali u, u Dajbabanu. 15-20 ljudi, oko vječnog ognja, oko sveca našeg. A ovo drugo dveje, koga gleda, kome se raduje, od koga pomoć očekuje? Otuđeno, odrodilo se, izrodilo se. Lekcije, braći i sestre, o tuđinovanju. Se li nekad čuli za tu lekciju? Ovako pošteno, iskreno, znači tu smo, nije ovo sad demonstriranje znanja i otkrivanje neznanja, nego ovo govorimo ovako, što kažu, saborno, znate, o tuđinovanju. Ne, imamo je svaki dan. Ne, ne, ovo sad govorimo o jednoj, da kažemo, lekciji u užem smislu, znači nešto što ima svoje poreku duhovno, tuđinovanje, stranstvovanje možemo da doživimo i na ovakav način, ali ovo je nešto o čemu govori lesvičnik u lesvici, pazite, tu je malo toga ušlo. To je treće poglavlje u lestvici. Evo, vidite, kaže, o tuđinovanju. Znači, posebno poglavlje. Nismo nišli išli negdje u rečenici, nego baš treće poglavlje. Nismo, braći i sestri. Kratko ćemo, a da bi povezali sa svetim Aleksijem, e, da bismo vidjeli i otkrili tu, tu zakonitost u duhovnim odnosima, da Duh Sveti kad djeluje, onda on djeluje, ostajući vjeran sebi. Jer ne može on da djeluje onako kako ne može da djeluje. Ako djeluje, ostavit trag i pojavit će simptom po kome možemo da prepoznamo djelovanje, odnosno po plodovima i drvo da poznamo. Kratko, nećemo sve, a i ovako vrijeme prolazi, a htjeli bismo da skrenemo pažnju na, na ličnu selekciju, ali nije lako pristupati, znate, ognju, jer to, to je oganj, imena svetitelja njihovi životi, to je oganj, tu ne smije čovjek naglo da priđe, ako postepeno. Sem ako ne želimo da upadnemo u drskost, nedopuštenu drskost, je da im priđemo onako prljavih ruku, neumivenog lica, tuđinovanje je nepovratno napuštanje svega u našem zavičaju, što se suprotstavlja našoj težnji da dostignemo cilj pobožnosti, to je spasenje. To je skromno ponašanje, skrivena mudrost, pamet koja ne trubi o sebi, sakriven život, nevidljiv cilj. Ne neimanje cilja, nego nevidljiv cilj. Nijemo razmišljanje, skromnost u prohtjevima, žudnja za mučanjem podloga bogočežnjivosti, obilje ljubavi, poricanje taštine, dubina ćutanja. Ovo je, e, da kažemo, klasičan izraz svetog Jovana Lesvičnika. U jednoj rečenici, ne kao svetski pisci, nego sve definicija za definicijom. Veliko poniranje u smisao rečenom, u njegovom slučaju i doživljenom. E, ne ovako čitati lesvicu, još manje pratiti, ali ipak e, uzet ćemo jedan odlomak da bismo svetog Aleksija e, pogledali u svjetlosti ovog učenja. Ljubitelje gospodnje, u početku obič, obično, stalno, bez prekida, kao neki božanstveni plamen. Obuzima i misao da se udalje od svojih najbližih radi života u oskudici i tjeskobi. Ta misao naročito podstiče ljubitelje takvoga dobra. Međutim, taj podvig tuđinovanja zahtjeva veliku obazrivost. Ma koliko inače bio veliki dostojan pohvalu. Jer nije svako tuđinovanje dobro, pogotovo ne ono koje je učinjeno u trenutnom raspoloženju. <clears throat> Čašu vode. <clears throat> jer tuđinovanje je odvajanje od svega da bi se misli načinile nerazdvojnim od Boga. Tuđinu je onaj koji izbjegava svaku vezu sa svojima, najbližima ili drugima. Neka ovo bude dovoljno iz lesličnika. Mada je ova pouka predivna. Dakle, djelovanje blagodati. I ovom prilikom podvući ćemo, da neko ne bi ušao u loše razumijevanje. Djelovanje blagodati je direktno uključivanje Boga u život nekoga čovjeka. Kad kažemo djeluje blagodat, to uvijek, braći se, se razlikujemo od sumnjivih nadahnuća, znate. Pogotovo neiskusni, a da kažem obaviješteni ljudi. Šta je to? To je tipičan primjer, da kažemo, savremenog, u lošem smislu bogotražitelja, napucano informacijama, nagledao se filmova, načitao nesistematski i ovoga i onoga, I šta se dešava? Jedan balončić iz paloga čoveka, znate, onako, zapliva jedno isparenje, strasno isparenje iz želudca prejedenog, znate, krene u um i on to doživljava kao blagodat to je strašna greška, može da bude i fatalna. Jer strast doživljavati kao blagodat, kao dejstvo blagodati, to je hula, braći i sestri. Možemo slobodno reći i hula na duha svetoga, jer taj grijeh ne može da se oprosti. A zašto? Zato što tu ne vidimo nikakav grijeh. Pokušajte takvom čoveku da kažete da je u prelestu. Znate, razgnjevit će se. I to je jasan znak da je uhvaćen. Pazite, a kamoli da, da, da tražite od njega da, tra, da traži oproštaj za to? Pa, on to doživlja kao blagodat, a od njega se traži da se ispovijedi, da mu se oprosti. Ne može. On to ne može da primi. Taj grijeh se ne oprašta zbog toga jeste grijeh po kvalitetu, ali ne tražimo oproštaj, naprotiv, smatramo to djelovanjem blagodati. To je strašna hula. Jedna od projava hula na duha svetog, to je onaj grijeh svetog evanđelja koji ne može da se oprosti, jer čovjek i ne traži oproštaj, nešto gospod ne može, nego mi ne tražimo. Zato je mnogo opasno, braćo i sestre, kad govorimo o djelovanju blagodati. Dakle, to je direktno uključivanje energije Božije. Nemojte da se smoćujete kako to Bog djeluje. Bog je postao čovjek, sin jedinorodni je postao čovjek, sjedinio se sa ljudskom prirodom i od tog trenutka, od tog velikog prelomnog događaja, Duh Sveti blagodat Božija može da djeluje u čovjeku, naravno, ne izvan crkve. Pokušaj, a ima i danas, da nađeš blagodat izvan crkve, gori je od pokušaja da trčiš paralelno sa Boeingom u kome se nalazi tvoja porodica. Naravno na 10.000 metara ili bilo kakvu radnju da vršiš izvan aviona, da čitaš molitve. Isto tako, tražiti blagodat izvan crkve, braći i sest, znači propasti. A u crkvi blagodat djeluje. Jedna projava blagodati, to isto mnogo važno, jeste i ova. I vidite, ako budem ja vama pričao o djelovanjima blagodati, ja mogu samo da vas uvedem u obmanu. Znate. Ali ako vam budem čitao, ja ili neko drugi, o djelovanju blagodati iz knjiga svetih, naravno, primjenjujući to i držeći se nekog našeg okvira, onda možemo da imamo orijentire, da vidimo šta zbori sveti Jovan Lesvičnik, kako ćemo poznati djelovanje blagodati navodim primjer. Jedno od prvih dejstava blagodati Božije, dakle direktnog djelovanja Boga u duši čovječijoj, jeste, može li neko da kaže? Mogu i kao uđe, rekao se tu, ajde Ana, izvoli. I Jelena, prosto. A kad zločimo, Odlično, pet. Ako bi bio čas i ako bi petica bila maksimalna ocjena, čista petica. Naravno, sve što imaš, dobilo si u crkvi, tako da nemaš čime da se fališ, je tako? Što imaš da nisi dobio, pa što se fališ ako si dobio. Tako i ti to si neđe čula, neđe pročitala, neđe si dobro čula, neko te dobro naučio i to je tačan odgovor u sam centar. Jedno od prvih projava djelovanja blagodati jeste uočavanje svojih grijeha. Znate? Vidite, to izvan crkve. Niko vas tome neće naučiti. Izvan crkve uče nas malo mantraj, znate, malo žmuri, malo gledaju sunce, malo se okreni, malo skoči, malo vezi, malo pojedi i eto Bog od tebe. Eto učitelj do tebe, možeš odmah kurseva da držiš iz ove tehnike, one tehnike, reiki, masaže, otiš li ovo, otiš li ono. Znači svega 20 minuta časa i odlično. I znate šta je? Jeste tako. Zašto? Pa džavogu ne treba mnogo, znate. On onako, znate, uhvati za vrat, kvrc i završen posao. I onda on ide svoju žicu, provači kroz čoveka i ovaj stvarno pomaže. Znate, djeluje. Ali kojim energijama? Demonskim energijama. Zato danas imate čitavu poplavu čudotvoraca Vidite, nemojmo to da ignorišemo, ne vjerujem ja u to. Vjeruju to, jer to jeste realno, to jesu sile, to jesu energije, ali demonske energije. To nije blagodat Božija. Blagodat Božija te uči da vidiš svoj grijeh. A zašto? Pa ne da bi te navela na samoubistvo i očajanje, nego da shvatiš da ti je potrebna pomoć. I ukazuje ti, naravno, to se nazivamo procesom pokajanja, ali u širem, zdravom smislu, čistom smislu, jer i mnogi pokajnici završiše na neuropsihijatrijama. Zašto? Pa imali su svoj projekat pokajanja. I onda to tamo psihijatrija, znate. A to je, to je, to je onda sramota i, i za nas, znate, onda vrlo često, ajde da kažem vrlo često, ali ne znam, se, ljudi u mantijama završe na neuropsihijatrija. A zašto? Nije zato što crkva nije mogla da ih iscijeli, braći i sestri. Pa crkva, kao tijelo Hristovo, sve iscijeljuje. Za nju nema ni seljivo. Ali nećemo da je slušamo. Nećemo Jovana Lesičnika da konsultujemo. Nećemo. Nećemo učitelja da pitamo. Iscijelitelja. Ili iscijelitelja spasitelja. Ko čita riječ Božiju? Od bolesnika. Niko. Ili ako je čitao, odmah uvezi svoju projekciju, svoje doživljenje. Polako, stani malo. Da čujemo šta zbore oci, šta zbore džedovi, bradžedovi. Oci. Jedno od projava blagodati Duha Svetoga, ali vidite, ma, ne prva projava, jer prva je otkrivanje svojega grijeha, jeste želja za tuđinovanjem za odvajanjem od svega, od najbližih, od roditelja, od braće, sestara, od djece, od žene, od nevijeste. I to prve bračne noći. Sveti Aleksij čovjek Boži. Bio je sin Arkadija, i honorije visokih carskih dostojanstvenika. U Žitlju se kaže da mu je otac imao 3000 slugu. I to pazite, ne bilo kakvih. Oprostite, e, e, lapsus, u vrijeme blagočesivih careva Arkadija i Honorija u Rimu živjeli su njegovi roditelji Jeftimijan i majka Aglaida, bezdjetni. Oda sam bio visoki dostojanstvenik u rimskog cara, pazite. I 3000 sluge koji su nosili zlatne pojaseve i svilene haljine. Znači, ogromno bogatstvo. na molitve i velike milostinje, velike milostinje davao svakog dana, veliki broj ljudi se hrani u njegovom dvoru, veliki broj ljudi, i milostinje plus molitva izazivaju djelovanje mnogo milostivog Gospoda. Jer jedno od jakih sredstava, braći i sestre, se molitva primi, to znajte ako hoćete nebesa da vam se otvore, jeste milostinja. Pritom, ne misli se samo na novac. Milostinja može da se projavi i dušom, može i tijelom, znate, fizički koji je jak, on može svojim znojem, znate, da pomogne mišićima, neko može umom, znate, neko može obrazovanjem, Neko može pažnjom, može da sasluša i na razne načine. To je mnogo važno, jer molitva bez e, milostivog srca e, neće doći do nebesa i na nju se neće odgovoriti. Molitva sebičnog ili posebno molitva gnevljivog, ovo dobro zapamtite, ne zato što ja govorim, nego zato što sveti oci poručuju, konkretno sveti Isak Sirin, a i sveti Jovan Lesečnik, To je ista škola. Molitva gnevljivog je sijanje na kamenu. I što je uporniji u molitvi, ne minjajući stanje srca, to je gnjev i zlopamćenje, navlači na sebe neko teže dopuštenje gospodnje. I po riječima Isaka Sirina, ukoliko se moli milostljivom Bogu, a nije milostiv prema bližnjima, naići će njega teško dopuštenje. Da kažem, kosti će da mu se lome. Možda ne bukvalno, a možda i bukvalno, nego će život da mu se uruši. Zato što je to na duhovnom planu provokacija. Oprosti mi dugove, a ti ne opraštaš. Znate, gospod se ne da obmaniti. Zato sveti oci, sveti Pajsi Veličkovski, svoj, svojim monasima, u koliko su bili u nekom sukobu, nije davao da izgovaraju molitvu oče naš, dok se ne izmire, znajući da problem, odnosno plamen, odnosno požar, može još više da zavati. Jeftimijan, otac, budući otac svetog Aleksija, bio čovjek izuzetno bogat. Na njihove molitve, i čestito življenje, znate, jer to je veliki podvig, imati veliki novac, to je veliki podvig. To znaju ljudi koji imaju to breme ili taj krst. Je hrišćani koji imaju veliki novac, to uvijek doživljaju kao krst, kao jednu vrstu posebnog blagoslova. I to uopšte nije lako, znate. Uopšte nije lako. Teško je, to je veliki podvig. Dakle, u pitanju su bili podvižnici. Znate, čovek koji ima tri stotine ljudi, znate, koji su oko njega, koji samo njemu služe, da održi nivo čovjeka, dostojanstvo čovjeka i da bude milosti. Znate, to je velika duša. Moramo kratko da spomenemo i, i roditelje svetog Aleksija, jer to je njihovo čado. I mnoga dobra sveta djeca crkve bili su i, i dobra djeca, dobri roditelji, znate, koliko je porodica važna, crkvi, znate, i koliko jedne porodice zavisi, da kažemo, budućnost jednog naroda. Jer jedna porodica može da, da iznjedri čovjeka koji može narod da, da digne. Ma ne jedan narod, evo, majka je Katarina, majka svetoga vladike Nikolaja, njegov otac, znate. Pazite šta su oni uradili za naš narod. I ne samo za naš narod, ne, nego za čitav svijet. njegujući takvog jednog budućeg znate, velikana duhovnog, ravno apostolnog, svetog Nikolaja. Ili mnogih, majke mnogih drugih svetitelja. Zato njima treba odati čast i majka i otac svetoga Grigorija Bogoslova. Grigorija Palame, Vasilije Velikog, Jovana Zlatulskog, znate, su bili veliki ljudi. Da sad ne nabrajamo sve. Da, dakle, ko je roditelj, neka dobro pazi, znate, velika je to odgovornost, velika mogućnost. Ali molitveno i milostivo. E onda, Gospod pomaže, Gospod blagoslov daje. mladi Aleksije dolazi na svijet. Velika radost, možete zamisliti, u domu roditelja. Raste i izučava sveto pismo. U žitiju stoji da je jako dobro izučio sveto pismo. Naravno, crkvi i od učitelja crkve. I blagodat je zakvasila njegovo srce i počela da djeluje. Je tako? A kako blagodat djeluje? Ostajući vjeru na sebi. Sigurno je da ovo što nam je sestra Jelena tačno odgovorila, da je počeo da sagledava, iako mlad, bogat, sin jedinac, blagodat je pokazala na problem koji ima, kao i svi drugi ljudi. Palo s prirodom. Počeli su da mu se otvaraju rane, odnosno viđenje rana, u žitiju, to nije direktno napisano. Ali mi ako čitamo preko lestvice žitije svetoga Aleksija čoveka Božijeg, znamo i sa sigurnošću govorimo da je on to imao, jer je blagodat njega vodila, blagodat ga je učila, a ona nije mogla da preskoči tu lekciju. Znate. To su duhovne zakonitosti. Drugo, šta je puklo pred njegovim očima? Vidite, to je, ako bismo tabelarno, znate, upoređivali, to je sve onako kako uči Sveti Jovan Lesvičnik, odnosno naša crkva. Pukla je pred njim sujeta ovoga svijeta. Znate. Vidio je da je to bogatstvo koje ima njegov otac. Vidio je da je taj sjaj rimskog carstva. A to je tada bilo, znate, to je tada bio vrh. U ono vrijeme, to je bio vrh. To je čovjek koji je bio na, na tim najvisočijim pozicijama, ili što danas mladi govore, e, osjećamo to se već u vuku, u žargon, a uopšte nije nepravilno, naprotiv. I mnogo toga iz žargona, danas kad se zatvara taj neki krug, pogađa u centar. Kad hoće da izraze nešto pa kažu vrh. U bogoslužbenim tekstovima, kad hoćemo nekoga da pohvalimo, pokažemo pa da je izrazio vrh bogoslovlja, da je predstavljao vrh bogoslovlja. Taj nivo, govorimo u ovom, da kažemo, svjetskom smislu na kome je živio sveti, budući sveti Aleksije, bio je sam vrh, znači, elita. I on je vidio da je to sve sujeta, da to sve prolezi. Kako je on to mogao da vidi? Blagodat mu je otkrio. I u svjetlosti evanđelskog učenja i liturgijskog života u svjetlosti crkve. I što se dešava? Godine su došle i po redu treba da se ženi momak. Roditelji biraju nevjestu takođe iz visokog plemstva, na visokom nivou bude im dan vjenčanja, Jeftimijan carev, prijatelj, znate, jedan od najbližih saradnika, i cara i pape rimskog. Međutim, blagodat priprema budućeg čudotvorci Aleksija na veliki podvig. I to vrlo moćno, projavljujući i po simptomima možemo da zaključimo da je u pitanju bilo jače dejstvo. Šta on radi? Posle vjenčanja ili svadbe, kako se kaže, po pravilu on ulazi u odaju u ložnicu. Vjenčanje je bilo u crkvi svetog Bonifatija. U žitiju stoji ovako. On uđe u ložnicu i zateče nevjestu svoju gdje sjedi u zlatnoj naslonjači. Molim vas da ovo sve fino pratite jer mnogi su zaglavljeni u tu sujetu svjetsku, znate. E, taj glamur svjetski mnogima zaslijepi oči. To, pazite, to nije, nije ovako ponekad skrenemo pažnju, međutim to ima silu, znate, to ima silu, iza toga stoji sila, jedan magnetizam grijeha. I nije lako, znate, kad čovjek priđe ili uđe u taj krug, znate, tu se biće pomjera. Tu ko nije blagodaću utvrđen, znate, on može da poklekne. Đavo je mučenike, kad čitate žitje mučenika, prvo ušao time, nudio im je sve. Znate, sve, sve, sve. Danas, recimo, ili sutra kad bude, a bit toga, kad bude nove mučenike, a to bit će još jedno, da kažemo, frontalno gonjenje crkve, da je crkva stalno u gonjenju, ali gospod nekad dopušta radi žetve, da, da to bude direktnije. Nudit će tako, znate, ključevi. Kako bi danas, recimo, jednog mladog čovjeka ljuljao iz crkve? Ključevi od automobila. Jahta u marinu. Posao. Razrađena firma. Ili društvo velikih Pazite, tu bi mnogi, nažalost, pali. Mnogi padaju. Mnogi padaju na mobilni telefon. Ima spori, on pokaže sad ove nove verze. Pao. Mnogi glasaju kad im se novac da. Znate, čovjek zna da padne. Znate kako zna čovjek da padne? Juda je pokazao kako zna čovjek da padne. Da proda Boga za pare da proda Boga. Strašno. Aleksije, čovjek Boži, pazite, žena, pazite, u zlatnoj stolici, Što zamislite kako su to radovi tada bili. uzvratno i na sjedi. On prilazi, i sve je bilo kratko, munjevito, znate, u naletu blagodatnom. Djelovaće surovo, ali jeste surovo, jer gospod je rekao, nisam došao da donesem mir, nego mač. I ovdje vidite kako taj blagodatni mač, pazite, kako posjeća on skide, Aleksije, skide svoj zlatni prsten i skupocijeni pojas od zlata. Uvih u porfiru i dade govoreći. Ovo je sad mnogo važno, kratko je. I to je praktično sve što je on kao ženik izgovorio čuvaj ovo. I Bog neka bude između mene i tebe, dok blagodat njegova ne ustroji nešto novo u nama. I kraj. Skida se sebe svoje odijelo, oblači staro, uzima nešto od drago kamenja i zlata, što će sve kasnije dati siromasima, i napušta dom. Odlazi na morsko pristanište i odlazi za Laodikiju, maloazijska oblast. A molitva koju je nosio u sebi, evo kako je glasila. Bože, ti si me sačuvao od utrobe majke moje. Spasi me sada od sujetnog života ovoga svijeta i udostoji me da na sudu Tvom stojim s desna sa svima onima koji su ti ugodili. Duboka molitva, znate. Duboko duhovno, čisto duhovno stanje duše, srca. Ovo što sad govorimo, oni koji su zainteresovani mogu da upoređuju sa problematikom koju savremeni sveti oci Ignjatije Brijančaninov, Teofan Zatvornik, i njihovi duhovni prejemnici, arhimandrit Rafael Karelin, arhimandrit Lazar Bašidze i na svoj način jeromonah Serafim Rose obrađuju, razlikujući duhovno od duševnog. Ovo kretanje svetog Aleksija lestvicom Jovanovom jeste kretanje duhovnog čoveka. A sve ono što napušta jeste oblast duševnu u kojoj su mnogi zaglavljeni i nažalost prevlašteni misleći da je to to. A nije to to. Duhovno je, istina, u jednom maksimalnom izrazu, ovo što će Aleksije da učini. E sad mnogo je važno jer postoji i, i naša nejasnoća, a možda i nepažljivo slušanje pa izvođenje zaključaka. Nemojte da shvatite da ovo znači poziv muževima na napuštanje znate, e, žena i domova ili mladog svijeta da ignoriše svetu tajnu braka. Ne. Ovo je, da se razumijemo, Aleksije čovjek Boži. Imamo još jednog ovoga tipa, mada ga nekako zaboravljamo, a stalno čitamo to evanđelje na vjenčanju, to je Simon Zilot. A znate ko je Simon Zilot? Apostol 1 od 12 torice. To vam je onaj iz Kane Galilejske. I njemu je bilo vjenčanje, došao gospod, pretvorio vodu u vino, znate, i svojim božanstvom ozračio taj prostor i znate kako se završila ta svadba? Simon je otišao za gospodom. I to vam je jedan od 12 apostola. Ali žena mu nije zažalila, znate. Ne samo žene, nego i mnoge druge. to je jedan od 12 storice, znate. Simon. Ali treba da znamo, to je onaj iz Kane. Otišao je za gospodom. Šta to znači? Da muž, duhovno, ne mora kao Aleksije, pazite, bilo bi prelesno, znate, da se muž utrkuje sa Aleksijem, da skida sa sebe sve i da napušta. To je ono što Lesvični kaže, pazi, preuranjeno. To je, to je blagodat je duboko, duboko otišla u njegovo srce i izbila na ovakav način. Ali treba bićem svojim, umom, srcem, voljom da teži gospodu. Neka ga on kući, neka ga sa svojima, ali nek bićem teži gospodu. Neka se trudi da živi po volji Božoj i tako on ide za gospodom. I ne može biti ni bolji otac, ni muž, ni sin, ni kum, ni prijatelj od njega, jer teži. I on svojom težnjom znači, pomaže porodici. E, vidite, namjera srca, i sveti Simeon Dajbovski u svojim poukama to govori, je mnogo važna pred gospodom. Čak i ako ne možemo da realizujemo nešto, ali namjeru imamo, to je pred gospodom primljeno. Jer mnoge stvari mi ne možemo. Po promislu Božjem ne možemo, ali ne znači da namjeru ne možemo da imamo. Zato Aleksije možemo svi da podražavamo, braći i sestri. Svi. I muževi, i žene, znate. I vidjet ćete primjer njegove žene, znate. Visoko uzignuto ime da bi svijetlilo svima nama u domu, da bi smo mogli da se upravljamo u odnosu na tu svjetlost, na ovu zvijezdu nebesku. U ovom gradu, Laudiki, u Edesi, gdje se čuvao nerukotvoreni lik gospodnji poslat caru Avgaru preko apostola Tadeje. zato na priče, da sad ne ponavljam, gdje je gospod stavio ubrus, lik je ostao i car Avgar je bio iseljen. Tamo se čuvao taj lik. Aleksij odlazi, poklanja se i živi 17 godina u priprati bogorodičine crkve, kao prosjak. Ono malo novce, odnosno drago kamenje i zlata što imao, brzo je podijelio i živi bukvalno kao prosjak u priprati crkve. Pazite, 17 godina. Crkvenjaku se otkriva pobožnom crkvenjaku, presveta bogorodica ukazuje na blagodatni sasud koji se nalazi u priprati. Crkvenjak zbunjen, ne znajući o kome se radi, jer Aleksij umeđu vremenu za tih 17 godina bio svo vrijeme u tvrdom podvigu i njegov fizički izgled se potpuno promijenio. Žitje govori da je bio kost i koža, upale oči od posta, od tvrdoga posta, znači potpuno izmijenjen lik. I svake nedelje, to je vrlo važno, se pričašćivao na svetim liturgijama. Pazite kako je to liturgijska svijest. Da ne mislimo da je ovo sad, znate, neka pojava, onako kao meteor. Znate, pojavio se i otišao. Ne, prati liturgijski ritam, odnosno tuđinu je Jer sve ovo, braćo i sestre, pazite, zvuči tvrdo, 17 godina, a to je djelovanje blagodati. Ne bi on to mogao sam, nego blagodat vri u njegovom srcu i nameće mu takav tempo. Ne nameće, da kažemo, predlaže, on to usvaja, to je sad tajna, ta sinergija, djelovanja Božje blagodati i čovjeka koji je svo vrijeme slobodan. Pazite, za 17 godina vi malo potrudite se pa razmišljajte malo ovom ili počitajte žitije, jer je svojevito Za svih 17 godina on je svakog dana mogao da sjedne u lađu i da se vrati kući. Pritom, njegov otac, kao i naš sveti Simeon, tada još nemanje poslao je ljude, pazite, znate šta je to? To je, ajde da kažemo danas, zamislite da sin nekog od velikih ljudi ovoga vremena neđe, znate, odma potrga. I ljudi njegovog oca su dolazili u Edesu, obilazili su i taj hram, ali nisu mogli da, da ga prepoznaju, jer se on potpuno promijenio. I on ih je gledao, prepoznao ih. To je, to je veliki, znate, podvig, unutrašnji podvig. Svih 17 godina, svakog dana blagodat u srcu koja je slobodno bila zadržana. Ponavljamo, svakog dana moglo je da promijeni odluku. Ovo sve govori o njegovoj veličini i zašto ga je crkva nazvala čovekom Božim. Presveta Bogorodice otkriva crkvenjaku da se u hramu nalazi čovek pun duha svetoga. Biva otkriven narod počinje da se okuplja oko njega, znači, priča brzo krene, i on bježeći od slave napušta grad, ukrcao se u lađu i kreće za Tars, grad i rodno mjesto svetog apostola Pavla. Međutim, promisao Boži mijenja pravac lađe, Gospod izvodi vjetrove i staja, kako nas divno psaltir izvještava da vjetrovi imaju mjesta gdje ih Gospod vezuje. Pušta protivne vjetrove, lađa biva okrenuta i znate gdje završava? U Rimu vraća se posle 17 godina u Rim. I donosi, pazite kakvi su to ljudi, ogludaci, ogludu Hristu. A pazite, oglud i snažan, junak. Pazite, junak, to je, vidite, već nam onako izmiču, e, jer to, to je sila, znate, to je sila. On odlazi direktno kući pravac na kuću, ne mijenjajući odluku. Znate, 17 godina je prošlo, pazite, svo vrijeme blagodata, ulazi u njega, ulazi mu u kosti, diže ga na visok stepen svetosti, bježi od slave, jer tamo, evo ako hoćete, presveta Bogorodica rekla crkvenjaku, uvedi u moju crku čovjeka Božija, dostojen nebeskog carstva, jer molitva njegova kao mio mirisni kad uzlazi pred lice Božje i kao kruna na glavi carevoj, tako na njemu počiva duh sveti. Bježeći do ovoga čuda, nego se sve desilo na javi, majka Božja se javila crkvenjak, napušta i dolazi u Rim, kako rekao smo i na putu ka kući, ka svom domu. Sin se vraća svom domu, naslednik velikom bogatstvu, ali kao prosjak i srijeće oca. Evo kako u žitiju stoji. Izišavši iz vađe, sveti Aleksije reče u sebi, Živ mi gospod Bog moj, nikome neću biti na teretu, nego idem domu oca mog kao nepoznat. I kad se približi domu svom, srete oca svog, gdje se u podnevno vrijeme vraća iz carske palate doma, iz palate rimskog cara, praćen mnoštvom slugu koji su išli pred njim i za njim veliki nivo čovek, sluge ispred njega i iza njega. Vrlo važna ličnost. Govorimo o ocu svetog Aleksija. I pazite susret. Poklonivši mu se do zemlje, Aleksije uzviknu govoreći Slugo gospodnji, smiluj se na mene ubogog i jadnog, i dopusti mi da stanujem u jednom uglu dvorišta tvog, da bih se mogao hraniti mrvicama što padaju sa tvoje trpeze. A gospod će blagosloviti godine tvoje i daće ti carstvo nebesko i ako imaš koga od svojih da negdje stranstvuje, neka ti ga vrati zdravo čuvši ovo, ovaj blagoslov, a posebno ukazanje na nekoga ko možda stranstvuje, očevo srce, neumireno, svo vrijeme neumireno srce, znate, e, svo vrijeme njegovog odsustva u kući je e, bilo iščekivanje. Plač pomiješan sa nadom i molitvom i srce je odmah odreagovalo prima ga, daje mu jedno mjesto u uglu dvorišta i zapovjeda jednom od slugu da ga hrani sa njegove trpeze. Tako i bilo. Prozor njegove nevjeste i majke, jer i nevjeste i majke su posle odlaska. Velika je tuga bila. Sutradan, kad su otkrili da ga nema, velika tuga, u opisu nešto slično atmosferi na Nemanjinom dvoru kad su saznali da se Rastko izgubio. I kad zavlada veliki ploč, ridanje mnogo i od Nemanje i od Ane, tako i u kući svetog Aleksija, i majka i otac i nevjesta, veliko ridanje. Majke i nevjesta ostaju u sobi bezizlazno, u zatvorništvu, ne izlazeći svo vrijeme. Kako reko smo, plač pomješan sa nadom i molitvom. Prozor te sobe gledao je na kuću, odnosno taj mali ugao dvorišta taj kućerak u kome se on nalazi. I slušao je ta naricanja. Slušao je taj velik koji se prolamao i od majke i od nevjeste. Vidite, braći i sestre, to je teže nego da vas neko drži na vatri. To je veći podvig nego da vas neko sječe i dere To je veći podvig od mnogih drugih podviga. I znate li koliko je bio tamo u tom dvorištu? 17 godina. Ponižavan od slugu. Ja pazite, sluge. Otac njegov je bio veliki čovjek, ali sluge kao sluge, znate. Čim se ne vidi ta njihova narav, bolesna, strasna, projavljivala se i oni su se iživljavali na njemu. Na kome? Na sinu njihovoga, da kažemo, gospodara. I on je blagodać, ali vidite, to je mnogo važno. Sve dovodimo u vezu sa lesvicom. Blagodat, a čuli ste u definiciji tuđinovanja, traži blagodat u čovjeku, traži takvu atmosferu, traže da ga ponižavaju, Sad ovo govorimo, naravno svjesni da mm, kod vas i kod nas uopšte ne postoje dovoljno jaki kablovi baš da progutaju sve ovo o čemu govorimo, to, zato ostavljamo, kažemo, prostor da, da ovo bude doživljeno na jedan fleksibilniji način, nemojte da, da izvlačite nagle zaključke, jer neko može da se sablazni, znači ovo je malo, ovo je tvrdo učenje za, znate, za, za mm, meke uši naviknute na kviz, zabave i znate, razne mediteranske pjesme i učenje, tvrdo učenje. ali blagodat, ona je tražila to u njemu, da bude ponižen, da bi još više okusio visinu slave blagodatne, da bi se još više sa Bogom sjedinio i posle 17 godina došlo vrijeme da se projavi čovjek Boži. I to kako? Onako kako car nebeski to može da organizuje. Naravno, u svemu ovome da ne zaboravimo jako djelovanje nečiste sile, satanske. Satana se, braći i sestre, svom silom obrušio na podvižnika Hristovog, na krsonosca Aleksija. Da sad, niti mi to možemo, ali i da ne nabrajamo na kakve sve načine. I iznutra, i spoljne. I od ozdo, i od ozgo. To samo Gospod zna. Šta je njegovo srce odano Bogu izdržalo blagodatnom silom. Posebno kaže da ga je u žitiju e, e, ridanje majke i nevjeste, da mu je bukvalno rezao srce, padalo srce. Ali nije dozvolio, znate, da padne na, taj, na, na tom ispitu, znate ta rana koju mu je nanosilo to ridanje, sve više je stvarala prostora da blagodat Božija još dublje uđe u njega i rasplamsavala njegovu ljubav prema Bogu. A kako se sve završava, evo, žitije nam to prenosi. Došao je trenutak, osjetio je, a blagodat svojim izabranicima javlja unaprijed dan končine. To se smatra posebnim blagoslovom. Za razliku od onih iznenadnih umiranja koja smo počeli da želimo, e da mi je samo da, da se ne probudim, kaže da brzo to bude. To je, naj, to, to je najgora smrt. A veliki je blagoslov kad budemo obavješteni, mada sveti oci imate kod lesvičnika poglavlje o sjećanju na smrt, da se čovjek nepresano sprema za nju. To je umjetnost, umjeće umiranja ili umjetno življenje, kako nosi i naslov jedna knjiga od arhimandrita Rafaela Karelina. Umjeće umiranja. Da. Ja. Na tu umjetnost smo zaboravili. Mnoge umjetnosti, znate, izučimo, nauke, kako umrijeti, i onda tražimo iznenadnu smrt. Aleks je bio izvješten da je došao dan. Traži hartiju od onog koji ga je posluživao. Onaj koji ga je posluživao po blagoslovu gospodara, odnosno Aleksejevog oca, on je bio dobar prema njemu i pri, primijetio je neobično življenje njegovo, neobičan nivo, iako se Aleksije blagodatno ukrivao na sve moguće načine. Tražio je hartiju i na njoj napisao sledeće. Tu je ispisao svo svoje žitije, navodeći tamo one događaje koji su bili poznati samo njemu, ocu, majci i nevjesti, uključujući i onaj događaj iz one prve bračne noći, onih nekoliko trenutaka. A pored toga dodao i sledeće. Molim vas, roditelje moje mile i časnu nevjestu moju, da se ne srdite na mene što vam toliku žalost zadadoh napustivši vas. No i meni se kidalo srce zbog patnji vaših. I mnogo sam se puta molio Bogu za vas, da vam podari trpljenje i da vas udostoji carstva svoga. I uzdam se u dobrotu njegovu, da će ispuniti moju molbu, pošto se i ja iz ljubavi prema njemu pokazah toliko nemilosrdan prema Bogu vašem i toliko surov prema sebi. Vrlo važan motiv. Sve iz ljubavi prema Bogu. Iz duhovne ljubavi. Jer svaki treba da više sluša Tvorca i Spasitelja svog nego roditelje svoje. Učenje Evanđelja. Vjerujem da, ukoliko vas više ožalostih, utoliko ćete veću radost primiti u nebeskom uzdariju. Vidite kako cilj, nevidljivi cilj, kako kaže Lesičnik za tuđinovanje. Jer e, Aleksi čovjek Boži primjer vrline tuđinovanja, ne samo te, ali tuđinovanja posebno. Nevidljivi cilj, kaže Lesičnik Jedan od ciljeva jeste da roditelji i nevjesta njegova kroz to veliko stradaju u carstvu nebeskom, radi koga i stradaju, jer sin njihov i vjerenik, odnosno muž, on je sve to pokrenuo radi evanđelja, radi Hrista, radi sina očevog, duhom svetim vođenog, radi carstva nebeskog, I svo to njihovo trpljenje, tim motivom izazvano, njima otvara prostor u Carstvu Nebeskom. Vidite kakav cilj. I tako moćan cilj i moćan motiv, blagodatno podržan, davo je snagu svo vrijeme. 34 godine da, da ostane nepokolebljiv. I pošto napisa ovo pismo, on provedo u molitvi Bogu sve do časa predstavljenja svoga. Mnogo važno, upazite, umrijeti u molitvi. Znate, to je savršenstvo. Da čovjek kroz molitvu preda duh u ruke gospodnje. Tako su umr, umirali mnogi, tako su svi svetitelji, braći i sestri. Oni su bili znate, u tom ustremljenju ka vječnosti. Možete zamisliti kako duša, znate, prhtne u tom pravcu. Za svetog Grigoriju, Grigorija Palamu kažu kad je umirao da je govorio izdišući ka nebesima, ka nebesima i ode mu dah. Zamislite to. Savršenstvo. E gledajte sad što se dešava. Jednoga dana kada je svetjejši papa Inokentije, papa ili rimski episkop, tada je crkva bila, to je peti vijek, on je bio na predstavu na katedri rimskoj od 402. do 417. Kad je papa Inokentije služio svetu liturgiju u sabornoj crkvi svetih apostola, dakle u Rimu, I car Honorije, rimski car Honorije, pazite sve konkretne istorijske ličnosti, da ne bude da ovo, znate, nekom izvaćevo iz pera nekog pobožnog pisca. Konkretne ličnosti. Na završetku liturgije dođe iz svetog oltara čudan glas, koji svi čuše gdje govori. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Riči gospodine. Glas iz oltara koji su svi čuli. I Papa Inokentije, i Honorije car, i svi prisutni. A pazite, to je veliki hram i mnoštvo svijeta u njemu. I svi su čuli. Vidite kako car nebeski proslavlja svoga čoveka. Znate, kad, pazite, svo ono smirenje, obratite pažnju, mnogo važno povezujemo, svi oni šamari, znate, sve ona prezrenja, znate, sve one godine, ne tri decenije provedene, znate, u prošenju, u siromaštvu, u smirenju. Pogledajte šta izazivaju sa vrha počinje. Episkop rimski i car rimski. I preko liturgije. I iz oltara. I riječima gospodnjim. Čuvši to, prisutni se prepadoše i drhćući padoše ničice na zemlju i vapijahu. A i kako neće? Gospode, pomiluj. Gospode pomiluj. Zatim se po drugi put ču glas gdje govori Potražite čovjeka Božijeg, koji će otići iz tijela da se pomoli za grad i sve će vam se dobro ustrojiti. Posle ovog, ljudi, naravno, od cara poslan i, pat, i episkopom rimskim blagoslovenim, krenuli su po gradu da traže čovjeka Božijeg. Ali ga nisu mogli naći. Zatim se u četvrtak uveče sabraše sa carem i papom u sabornu crku svetih apostola satvoriše svenoćno bdenije, moljeći Hrista Boga da im sam pokaže ugodnika svog. I kad osvanu petak, sveti Aleksije, čovjek Boži, razluči se od tijela svog i otide ka gospodu. I bi glas ponovo za vrijeme bdenija iz oltara, kao i prvi put koji govoraše čovjeka Božijeg tražite u Jeftimijanovom domu. A car Honorije, obraćajući se Jeftimijanu, reče mu, imajući u domu svom takvu blagodat, zašto nam nisi kazao? Jeftimijan odgovori caru, tako mi gospoda Boga, ja ništa o tome ne znam. I prizvavši najstarijeg slugu svog, upita ga, znaš li ti nekoga od družine tvoje koji ima neku vrlinu i ugađa Bogu? Učuđeni pita ispituje, a ovaj odgovori pošteno. Tako mi Boga ne znam, jer su svi tuđi vrlinama i žive ne Bogu ugodno. I šta se dešava? Nema se kud, znate, to su veliki događaji. Glas iz oltara, to ne biva svak, svaki put na liturgiji, znate. Papa pada na koljene, car pada na koljene, znate, od straha. To je potpuno vanredna situacija. I papa i car polako put kuće Jeftimijanova. I naravno, sav narod i svite. Pazite, Rim na čelu sa episkopom i sa carem polako ka kući Jeftimijanovu, da vide čoveka Božija, jer je tako glas rekao. I pođoše sami car i papa da u Jeftimijanovom domu potraže čoveka Božijeg. Jeftimijan požuri ispred njih, namjesti u svojoj palati prestole caru i papi. Znate? I znate, vjerovatno, koliko je e, u rimskom carstvu, koliko je bilo veliko, znate, da car uđe u dom. On, iako je bio prisni prijatelj carev, znao je da mora ispoštovati tu posjetu i papi cara. I pripremi palatu prestove caru i papi i drugim knezovima i izađe im u susre sa svjećama i kadionicama. A supruga Jeftimijanova, majka čoveka Božje, koja u svojoj sobi tugovaše, čuvši meteži graju u dvorištu i palatama, upita, šta je to? A kad saznade da su car i patrijar došli, i zbog čega su došli, ona se čuđaše. Isto tako i nevjesta, nalazeći se na čardaku, vidje cara i papu gdje sa mnoštvom naroda dolaze, čuđaše se i pitaše se, šta ovo ima da znači? A kad car, papa i knezovi sjedoše i nastade tajac, tada onaj sluga što je prisluživao svetom Aleksiju, reče Jeftimijanu. Znači, situacija se bliži, znate, rešenju, nema se kud. Kaže, gospodine moj, nije li čovjek Boži onaj prosjak koga si meni povjerio? vidim velika i divna djela njegova. Posti se svaki dan. Rijetko kad kasno uveče uzme hleba i vode, a noći provodi u molitvi bez sna. No i neki naši momci mu pakosti čine, šamaraju ga, vuku ga za kosu, polivaju pomijama, a on sve to sa radošću i velikom krotošću podnosi. Znate, signal. Čuvši to Jeftimijan, odmah pohita u prosjakovu kućicu, viknu ga triput kroz prozorče, ali ne dobi odgovor. Tada uđe unutra i nađe čovjeka Božija gdje blagoljepno leži mrtav. Lice mu bješe pokriveno u desnoj ruci je držao presavijenu hartiju. A kada mu otkri lice, ono sijaše blagodaću kao lice anđela. I htjede da mu hartiju uzme iz ruke i vidi šta je napisano na njoj, ali je ne moga da izvući, pošto ju je ruka čvrsto držala. Onda se hitno vrati k caru i papi i reče im, nađoh koga tražimo ali je već umro i hartiju drži u ruci i ne daje mi Tada car i patrijarh narediše da se napravi skupocjen odar i divno postavljen. I iznesoše iz odaje sveto tijelo čovjeka Božijeg i časno ga položiše na spremljen, carski spremljen odar pazite, iz kućice, iz siromaštva u carstvo. Blaženi, nišči duhom, jako tijeh je carstvo nebesno. Ovako. Potvrđuju se riječi gospodine. One se uvijek potvrđuju ako se ispoštuju. Zatim car i patrijar prekloniše koljena cijelivaše svete mošti i sa suzama mu se obratiše kao živom. Ovo je sad već blagodatna atmosfera. Nemojte da čudi car, patrijar, minja se ponašanje jer blagodat djeluje. Molimo te slugo Hristov, daj nam ovu hartiju da vidimo šta je napisano na njoj, da bismo saznali ko si. I ruka otpusti hartiju caru i papu I uzeše je i pružiše je Aeciju, bibliotekaru velike crkve, da on pročita svečano i zvanično. Pazite, još uvijek niko ne zna da je u pitanju Aleksije. I kad nasede potpuna tišina, stade bibliotekar gromko čitati tu hartiju. I kad dođe do onog mjesta gdje se govori o roditeljima i o nevjesti i o prstenju i pojasu što Aleksije bješe dao nevjesti svoju ložnici, pozna da je Jeftimijan Aleksija sina svoga pade mu na grudi i grleći ga i ljubeći sa suzama naricaš. Sad ne bismo da vas opterećujemo tim naricanjem, ono je pomješano sa velikim razdirućim bolom i blagodatnom utjehom. E, riječ tu gubi snagu da izrazi. I ridaše Jeftimijan neutješno čupajući svoje sijede vlasi. A supruga njegova Aglaida, majka Aleksijeva, čuvši ridanje muževljivo i saznavši da je onaj prosjak, prosjak sin njen, Aleksije, otvori vrata dobrovoljnog zatvora u kome je i svo vrijeme dok se ovo dešavalo bila bezizlazna i polet je čupajući svoje raspletene vlasi i razdravši haljine svoje ona preklinjaše narod koji se bješe slegao da je načini put i pritrčavši pade na časno tijelo sina svog, grljaše ga i ljubljaše i naricaše. I sad opet forma naricanja. Tako isto i nevjesta, koja je 34 godine provela bez ženika noseći crninu, pade na svete mošti lijući silne suze i topeći njima česno tijelo dragog svog. I sa velikom ljubavlju ga celivaš i gorko i neutješno ridaš. I sve rasplaka i razride i svi plakahu zajedno sa roditeljima i nevjestom. I sad velika erupcija sile. Zatim car i papa narediše da se odar sa časnim tijelom čoveka Božjeg nosi i postavi u sredini grada, u sredini Rima kako bi ga svi vidjeli i dotakli ga se. I govorahu narodu, eto, nađo smo koga tražaše vjera naša. I sleže se cijel Rim i svi se doticaku svetitelja cijelivajući svete mošti njegove i koji god bjehu bolesni, svi se isjeljivahu Pazite ovo, posjeća li vas ovo na događaje iz Evanđelja? Koji god se gospoda doticaku, svi se isjenivali. Evo sile Božije, kroz čoveka Božije. Slijepi progledahu, gubavi se očišćavahu, đavoli se iz ljudi izgonjahu, i ma kakva bolest i nedug da bjehu na ljudima, svima se davaše, podvlačimo potpuno isceljenje od celebnih moštiju ugodnika Božijeg. Velika projeva sile, znači ovo je tako važan trenutak, da su ovdje sve slavine bile odvrnute, znate. Tu je zaista išlo potpuno isceljenje. Pazite sve što se dešava umjesto praznih pehara u istom tom Rimu, jer je, ne znam, pobjedio ovaj tim. Svi ti pehari, sve to prazno. Tu pobjeda ne isceljuje, braće i sestre. Tu triumf ne pomaže. Ne? Tu pobjeda nije pobjeda nad demonima. Gubavi su i dalje gubavi, pušači i dalje puše, alkoholičari i dalje su alkoholičari, narkomani su i dalje narkomani, Bludnici su i dalje bludnici. Od te pobjede niko nema koristi. I oni koji misle da imaju, niko nema koristi. A svi dižemo prazan pehar. A pogledajte šta je pobjeda i šta se desilo u Rimu. Car i patrijarh, vidjevši takva čudesa, sami uzeše odar i ponješe u crkvu. Car nosi i patrijarh nosi. Da bi se osveštali od dodira svetoga tijela, znate. I patrijarh ima dušu. I car ima dušu. A osjetili su da je to sila Božija. Znate. I nose onog dojuče potpuno nepoznatog ljudima i roditelji nevjeste i džaku za odrem plačući. No tako mnogo bješe naroda koji se htio kosnuti časnoga tijela svetitelja, da je od tiskanja i navale bilo nemoguće nositi odar. Blokada. Ni naprijed, ni nazad. Pazite, čitav grad oko tijela, znate, oko oda, oko čoveka Božijeg. Pazite cara, šta mu pada na pamet. A to može caru, cari, znate, pa je ovo mogu da mu padne na pamet. Nije loša namjera, ali ovo samo može caru da padne na pamet. Mada ovo samo car može i da uradi. Kaže, stoga car, pazite, blokada, dakle i problem, Stoga car naredi da se među narod baca zlatan i srebrn novac. Ne bi li kako potrčali u tom pravcu i odbili se od odra i dali put do crkve. Međutim, niko ne obrati pažnju na novac, jer svaki žuđaše da vidi čovjeka Božijeg i da ga se dodirne i da ga cijeliva. Vidite kako je priroda osjetila silu Božiju. Kako je čovjek odreagovao na čovjeka Božijeg. Vidite kako mi nismo odreagovali u odnosu na našeg Simeona, čovjeka Božijeg. Nego trčimo, ne bili nam neki pogodak, go, koš napunio džepove novčićima. I kako jur, jurcamo gdje god nešto zvekne, pomislimo da nije novac. I zato su nam i hramovi prazni, znači, je tako, znači, tamo, tamo, evo tu malo heroina, evo malo kokaina, evo malo džointa, evo malo cigareta, evo malo izleta, evo malo znanja i prazna crkva kivoti, napušten. Samo tako. Papa onda stade savjetovati narod da se odbije od kivota, obećavajući da svete mošti neće odmah sahranjivati, nego će čekati dok ih svi ne cjelivaju i ne kosnu ih se, ne dodirnu ih se i jedva se narod dade usavjetovati, te se odbiše malo i sve te mošte više donesene u veliku crkvu. I ostaviše ih nedelju dana nesahranjeni, kako bi im se svaki koji želi poklonio i kosnuo ih se. Dakle, nedelja dana, dan, noć, dan, noć dan, noć. A roditelji i nevjesta cijele te nedelje, vidite, onih tri decenije i više, znate, sad za nedelju dana imali su blagoslov da ga gledaju, pazite, da im se sve ono u sto struči, da gledaju sina svoga i ženika svoga kao sveca, kao čoveka Božije. Imali su nedelju dana, znate, da onako retrospektivno prođu kroz sve one dane znate, i da izađu, jer je svetom Aleksiju to bilo mnogo važno, da izađu blagodarni pred lice Božije Sedam dana su bili nepresano u skilu i gledali ga. Polako ulazeći u tajnu Božju, u istinu Božju, u silu Božju i Božijega čovjeka, njihovog sina i muža. Car naredi da se načini kovčeg od mermera i smaragda i da se ukrasi zlatom. I u njega položiše čoveka Božijeg. I odmah, vidite kako se ide postupno, kako to gospod radi. Kad su ga stavili u kivot, poče miro da šišti, znate, da šumi, znate, da izvire, kao u našeg svetog Simeona mirotočivoga i odmah isteče iz svetih mošti u blaguhano miro i ispuni kopčeg. I pomazivahu se svi tim mirom radi isceljenja od svakovrsnih neduga. I svetom Aleksiju, čoveku Božijem, prirediše časnu sahranu slaveći Boga. Sveti Aleksije se predstavi 17. marta 411. godine za carovanje Honorija u Rimu, a Teodosija mlađeg u Carigradu. Dok, kako se obično završavaju žitije, dok nad svima vlada Gospod naš Isus Hristos, sa Otcem i Svetim Duhom, kome slavava vijek. Amin. Evo, braći i sestre, vatre duhovne, evo sveca, evo čovjeka Božijeg, jednog od mnogih koje imamo u našoj crkvi, jednog od mnogih koji se staraju za naše spasenje, koji se mole pred predstavom Svete Trojice da nam bude dobro. Ne samo u vremenu, nego da nam bude dobro i u neprolaznoj vječnosti. Jedan koji se moli za sve nas, a koga mi možda nismo znali, ni imenom, ni životom, jeste veliki Aleksije čovjek Boži, jeste sveti Jovan Lestvičnik, veliki sina i stiguman, jeste i naš novojavljeni čovjek Boži, Simeon Cetinski, crnogorski novojavljeni potomak svetoga Save, svetoga Vasilija, svetoga Antonija i Teodosija Kijevopečanskih, potomak svetoga Jovana Lestvičnika, sabrat svetoga Aleksija čovjeka Božijeg, učenik svetih apostola, sin Oca Nebeskog, brat i naslednik Sina Božijeg i duhonosec i svjetlonosac ovih naših dana. Gledajmo u njih i kao što gledajući u vatru ne vidimo sujetu ovoga svijeta, tako gledajući u njihove živote, u njihovo učenje, u njihove kivote, u njihove imena, možemo da vidimo samo slavu neprolaznu i istinu i ljubav vječnu, vječnoga Boga Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin Bože.